Let's see what God wants to tell us uh, uh, this morning. Ne găsim într-un ciclu de predici prin care vom, vrem să vedem ce trebuie să facem ca să fim mai buni. We are in a series of sermons where we want to see how we can live better lives with God. Și în ultimele duminici am discutat că pentru a fi mai buni trebuie ca relațiile noastre să fie la un nivel mai superior. And in order for you to live a, a better life, your relationships have to go to another level. Pentru ca relațiile noastre să fie la un nivel mai superior, for our relationship to be at a, a higher level, noi am înțeles că suntem pe două direcții dezvoltați în relațiile noastre. Uh, we realize that we are developed uh, in two directions. Relația pe verticală cu Dumnezeu Our relationship with God is so important. și relația pe orizontală cu oamenii din jurul nostru. And then our relationship with other people is so important. Noi știm că relația pe verticală cu Dumnezeu susține relația pe orizontală. We know that our relationship with God Uh, uh, helps with our relation with other people. Și cu cât suntem mai aproape de Dumnezeu, cu atât avem o relație mai bună cu oamenii din jurul nostru. And the closer we are to uh, God, we will have a greater relationship with, with others. Duminica trecută am înțeles că este foarte important pentru ca relațiile noastre să fie mai bune, să fim detectivi ai păcii. And last Sunday we talked about how we need to be detectives of peace. Astăzi aș vrea să înțelegem ceea ce ne spune Apostolul Pavel în Coloseni, în capitolul 3, începând cu versetul 12. Now I want to, we want to see what God uh, wants to speak to us through Paul in Colossians 3 verse 20 12. 12. Uh, vom citi doar în limba română. We're only going to read in Romanian. So Coloseni capitolul 3 începând cu versetul 12. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu sfinți și praiubiți, iubiți, Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeață, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necas pe ele. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Părinților, nu întărătați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei care caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii car știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Glorie Domnului! May God receive the glory. Dacă am putea aplica toate aceste sfaturi pe care apostolul Pavel ni le dă, if we could apply all the all the advices that uh, Paul is telling us, am toată convingerea că relațiile noastre, atât pe verticală cât și pe orizontală, I know that our relationships either with God or with people se vor stabili la nivele superioare. are definitely going to go to the higher levels. Viața noastră se va schimba. Our lives, are, are, your life can change. Binecuvântările lui Dumnezeu vor cădea peste noi. And if you apply these uh, advices, God's blessings will fall upon you. Așa cum cade ploaia pe pământul însetat. Just like uh, rain falls on dry ground. Și vom zice cu toată tăria. And then you can say, merită să trăiești în secolul 21. Uh, then you will really enjoy living in, in this age. Tot ceea ce vedem că se întâmplă în viața altora and what you see happening in the lives of others va produce compătimire uh, will just uh, make you be uh, compassionate și vom fi antrenați să-i conducem și pe ei la nivelul acesta. And this compassion will lead you into helping them come to what, what you're living. Pentru ca și ei să experimenteze ceea ce experimentăm noi. So that they can live out what we're living. Așa că un alt lucru care este foarte important pentru ca relațiile să fie bune. So another thing that you need to apply in order for you to have good relationships. Și la nivele mai superioare. And in order to, to, to go to another level in your relationships. Este să fim buni și să facem bine în orice situație. Is to do good, be good and to always do good in any situation. Apostolul Pavel ne spune că bunătatea este o verigă în lanțul care ne leagă în relația cu Dumnezeu și în relația cu oamenii. Apostle Paul tells us very clearly that uh, goodness is a very strong uh, a chain uh, for, uh, in our relationship with God and also in our relationship with people. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, vom avea foarte multe sfaturi în ceea ce privește atitudinea de bunătate și facerea de bine. And if you look in God's word, you will find a lot of advices about how you need to have a, a, a goodness in you. Cine n-ar vrea să fie într-o relație cu un om bun? Who would not like to be in a relationship with somebody with a person that just has is good? Cine n-ar vrea să aibă alături de el o persoană care face numai bine? Who wouldn't like to have around him persons that are just, you know, just going to do good things to you? Fiecare din noi tânjim după We asemenea all long for those kind of relationships. Fiecare din noi am dorit ca partenerul nostru să fie bun, Each one of us would desire that our partner would be good să to facă us lucruri bune în orice situație. and to do good things to us in any situation. Osea, capitolul 6, versetul 6. Hosea 6, verse 6 Căci bunătate voiesc, nu jertfe. God says, I desire goodness, not sacrifices. Dumnezeu nu vrea să venim doar la biserică și să fim niște oameni răi. Uh, God does not want us to come to church, but to live an evil life outside. Pentru că noi știm că cuvântul lui Dumnezeu este de folos ca să învețe, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie cu totul destoinic și bun pentru orice lucrare bună. Because we know what First Timothy says that uh, God, the word of God is uh, is there to uh, to encourage, to lift up, to to build, to uh, and uh, do everything so that we can be acceptable and ready for every, any work of God. Așa că înainte de a aduce jertfe înaintea lui Dumnezeu. So before you bring sacrifices before God. Lasă ca bunătatea ta să se exprime în jurul tău let the goodness that is in you to be expressed around you. Zaharia 4, versetul 7. Zacharias 4, verse 7. Purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Live with goodness one to another. Comportamentul nostru trebuie să fie impregnat în bunătate. So your behavior needs to be soaked in goodness. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4. 1 Corinthians 13, verse 4. În definiția dragostei apar următoarele cuvinte. And in the definition of love, the next words come up. Dragostea este plină de bunătate. Love is full of goodness. Plină. It's filled. Nu 75%. Not 75%. Plină de filled bunătate. With goodness. Așa vrea Domnul ca dragostea noastră That's how God wants our love exprimată prin cuvinte uh, that is expressed through words exprimată prin atitudinile și faptele noastre expressed through our uh, attitudes and our actions să fie plină They need all to be filled de bunătate soaked with goodness Ajută-ne, Doamne Help us, O Lord Efeseni capitolul 5 versetul 9 Ephesians 6 verse 9 Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Because the fruit of love is in any goodness and, and in truth. Psalmul 34, versetul 14. Psalm 34, verse 14. Depărtează-te de rău și fă uh, binele. Run away from evil and do good. Isaia 1 cu 17. Isaiah 1:17. Învățați-vă să faceți binele. Learn how to do good. Galaten capitolul 6, versetul 6. Galatians 6, verse 6. Să nu obosim în facerea binelui. Do not grow weary while doing good. Ajută-ne, Doamne. Help us, O Lord. De multe ori Domnul ne pune la încercare. Many times the Lord tests us. Și zicem tot eu And, uh, and, and, and we say, it's me again. Dar nu se prinde, vede că am făcut bine și tot nu reacționează. But this guy does not get it. I'm trying to be good to him and he just continues to be bad. Să nu obosești în facerea Don't grow weary while doing good. Efeseni 4 cu 32. Ephesians 4:22. Fiți buni unii cu alții. Be good to each other. 1 Tesaloniceni 5 cu 15. 1 Thessalonians uh, 1:15. Căutați totdeauna să faceți ce este bine încât atârnă de voi pentru toți oamenii. Uh, seek to do good to all men. Și 1 Petru 3 cu 13. In 1 Peter 3:3. Cine vă va face rău Who? dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Who, who is going to do you any evil if you're just uh, passionate about doing good? Doamne, ajută-ne să putem să înțelegem aceste versete Help us, Lord, to understand these verses și să le putem aplica în viața and then apply them to our lives. Prin aceasta înțelegem că bunătatea este o atitudine a inimii. By this we understand that goodness is an attitude of the heart. Apostolul Pavel spune, dacă într-adevăr ești un copil al lui Dumnezeu și ești un ales al lui Dumnezeu, Apostle Paul says, if truly you are a child of God, îmbracă-te cu o inimă plină de bunătate. Put on a, a heart that is filled with goodness. Inima este cea care face ca din interior să iasă în exterior ceea ce există înăuntru. Your your heart is the place where uh, what is inside of you comes out. Manifestarea bunătății în acțiunile, în vorbele și în atitudinile tale. The manifestation of the, the goodness uh, uh in your actions and words. Exprimă ceea ce este în interiorul tău. Actually just shows reflects what is inside of you. Și oamenii oamenii pot să vadă ce este în inima ta. So people can see what is in your heart fără să facă radiografie. Without doing, going to the x-rays. Bunătatea este roada a ceea ce noi suntem. Goodness is the fruit of who we are. Dovedește că într-adevăr suntem copii ai lui Dumnezeu. It proves that we truly are the children of God. Pentru că Dumnezeu este bun, este o caracteristică a lui Dumnezeu, bunătatea. Because one of the great characteristics of God is goodness. He's good. Și dacă tu ești bun așa cum Dumnezeu este bun, care nu obosește să facă bine, And if you are good, just like God who doesn't grow weary in being good to us. Prin aceasta dovedești că ești un ales al lui Dumnezeu și un copil al lui This is truly another way you can prove it, it proves to, to yourself and to people that you are his child. Apoi alături de această bunătate. And besides doing good and being good, Apostolul Pavel spune pa Apostle Paul says că noi trebuie să fim plini de îndurare. We need to be full of mercy. Smeriți. Uh, humble. Blânzi. Uh, gentle. Îndelung răbdători. Patient. Să ne îngăduim unii pe alții. To, uh, to, give, uh, to allow each other. Și dacă avem motive temeinice să ne plângem unul de celălalt. And if there is some issues, soluția lui Dumnezeu este iertarea. God's solution is forgiveness. Nu o iertare așa cum o fac oamenii care își aduc aminte de ceea ce i-a deranjat sau i-a lovit. Uh, not like uh, some people remember somebody who did something against them. Și Apostolul Pavel spune, așa cum va ierta Dumnezeu pe voi, așa să iertați și voi oameni. But, uh, Apostle Paul encourages us to forgive others just like God forgave you. Adică să nu vă mai aduceți aminte și să nu mai pomeniți lucrurile acestea când vă întâlniți. And just like God, Forget about everything that happened in the past and don't even talk about totul a fost rezolvat prin actul iertării. And consider it forgiven uh, and, and forgotten by the act of forgiveness. Apoi dragostea. And then love. Pacea. Peace. Recunoștința. Being uh, uh, acknowledging each other. Mulțumirea thank, thanking each other, politețea, being polite. Toate aceste lucruri all these things sunt roade ale faptului că suntem copii ai lui Dumnezeu. are fruits that will be evident in our lives because we are His children. Când mă duc în grădina mea, when I go to my garden, mă uit la pomi, and I look at the, the trees we have, și când văd un prun, and when I see a plum tree, Mă aștept să văd prune în prunul respectiv. I'm expecting to see plums on that tree. Când văd un măr, If I see an apple tree, mă aștept să văd mere acolo. I am expecting to see some apples on, the, on that tree. Dacă văd altceva, If I see something else on that tree, rămân foarte mirat. I'm just, I'm not too happy. Așa că tu ești un copil al lui Dumnezeu. So you're a child of God, Și aceste roade trebuie să atârne pe crengile vieții tale. and these fruits need to be on the uh, your, uh, what do you call? Branches. All right. A fi bun nu este o moștenire genetică. Being good is not, you cannot inherit genetically. Isaia spune, Isaiah says, așa cum am menționat înainte în capitolul 1, versetul 17. In chapter 1, verse uh, 17, învățați-vă să faceți binele. Learn to do good. Trebuie să învățăm. We need to learn. Așa cum învățăm să mâncăm, just like we learn to eat, deși avem un instinct de a mânca, although we have an instinct for eating, noi perfecționăm acest instinct. We uh, uh, we we become even more excellent and more perfect in când, that. Când începem să mâncăm, and when we start to eat, Prima dată când vedem farfuria, when we see that plate full, nu știu dacă ați văzut lucrul acesta la copiii mici. I don't know if you've seen it in, in small kids when they see a plate that is full. Își bagă mâna acolo. They just put the hand inside and și pune la gură. And just take it to the mouth. Și atunci vine mami. And then mommy comes. Și spune nu așa. And tells no, not like that. <laughs> Ia lingurița. Take that spoon. Ții lingurița în mâna dreaptă. This is how you hold the, the, the spoon in your right hand. Și dacă mămica vede că nu poate ținea în mâna dreaptă. And if mom sees that he, he, she, uh, the, the, the kid, the baby cannot hold it in the right se hand. Se uită la bebelușul ei și zice poate că e stângaci. Uh, he, she might say, hey, maybe this, he's a left-hander. Și o pune în stânga. And then uh, she, she puts the spoon in the left hand. Și vede că nici cu stânga nu face mare then, treabă. <laughs> Uh, the, the baby cannot even hold the spoon in the left hand. Și atunci înțelege că are nevoie să exerseze. And then uh, exercises comes in. Să fie alături de el și să-l învețe cum să ia cu lingurița și and cum the să mother la understands gură. that she needs to train and help that kid uh, learn how to use the spoon. Unii învață mai repede, alții mai greu. Some learn easy, some learn hard. A fi bun. But being good Te ajută dacă ai o moștenire genetică în direcția aceasta. It helps if uh, genetically there is some good people in your family. Poți învăța mai repede decât alții. You can learn easier than others. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune să învățăm să facem bine. But the word of God says we need to learn how to do good. Să nu-l facem doar să fie făcut. To not just do good just oh I to be good. Și să-l ci să-l facem cât se poate de bine. But to do it well. Doamne, ajută-ne la aceasta. Lord, help us do that. Farmecul unui om este bunătatea. The, um, the beauty about a person is his goodness. Așa cum spuneam înainte, dorim să fim în preajma oamenilor Just like I was saying, anybody desires to be around good people. Așa cum te simți bine în preajma unui om care miroase frumos. Just like you feel so good when somebody around you smells good. îngrijit. And you see him, he's, he's really uh, well taken care of. atras de el. You're just attracted by somebody who's, who's just uh, Oamenii buni îi atrage pe oamenii din jurul lor. Good people attract others around them. Și fiecare din noi ar dori să aibă un partener de relație care este bun. And anybody would like to have a life partner that is good. Apoi, bunătatea se exprimă prin expresia feței. Then goodness also is expressed by your facial expressions prin cuvintele pe care le spui, by the words you speak, prin atitudinile pe care le ai, the attitudes you have, și în mod special prin faptele pe care le faci. But especially by the by the actions you, you make. Dumnezeu ne cheamă nu numai să fim detectivi ai păcii. God is calling us this morning not only to be detectives of peace, să urmărim pacea și sfințirea. to pursue peace and, and, and holiness. Și dorința lui Dumnezeu este să fim buni și să facem binele. But God's desire for us also is that we do good and, and uh, be good. Și dacă vom face lucrul acesta, oamenii din jurul nostru vor dori să fie într-o relație cu noi. And when we do that, people around us will start to desire to be around us. Relațiile noastre vor fi la nivele superioare. Our relationships will definitely go to a greater level. Și noi vom fi binecuvântați prin aceasta. And you will be blessed if you will apply this in your life. Un alt lucru pentru ca relațiile noastre să fie mai bune. Another thing, uh, uh, thing you can do for your relationship to be go to the next level. Este să investim în relațiile noastre. Is to invest in other other people. De fapt, relațiile sunt ca un cont de bancă. Relationships are like a, ba a bank account. În care, din care nu poți să scoți dacă nu ai introdus. uh, a ba- you cannot take anything out of a bank account if you didn't introduce anything in that bank account. Dacă n-ai depus bani într-un cont, If you did not put money in an account, degeaba te duci la bancă cu cardul tău you can go to that bank with your card și vrei să scoți bani pentru că te afli în bancă și ai card. be, uh, and you want to take some money out because you're in the bank and you happen to have the card with you. Dacă n-ai depus nimic acolo, But if you didn't deposit anything, Femeia de la ghișeu va spune îmi pare rău. The woman at the bank is going to tell you, sorry, este gol. Your account is empty. Nu poți să scoți nimic. You can't take anything out. Nu poți să ai nicio relație. You can't have any relationship. Știu că ceea ce Dumnezeu a constatat că omul nu este bine să fie singur. We know that God noticed that it's not good for man to be alone. Este ceva care ți se aplică și ție. And it applies to all of us. Știu că ai nevoie de relații. I know you need relationships. Ai nevoie să te relaționezi cu cineva. You need to be in relationships with others. Ai nevoie să spui oful inimii tale. Uh, you need to tell somebody what is on your heart. Să ceri un sfat. To ask for an advice. Să fii ajutat în anumite situații. To be helped in certain situations. Dar dacă tu n-ai depus nimic în contul acesta. But if you did not introduce anything, deposit anything in this account. Dacă tu nu te-ai pregătit pentru momentul acesta. If you didn't prepare yourself to enter a relationship. Dacă tu n-ai învățat să fii bun. If you haven't learned to be good. Degeaba vrei să ai relații. You, you, you won't be able to have too many relationships. Pentru că le vei avea pentru un timp foarte scurt Because if you don't have goodness in your life, you're just going to have relationships for a short time, și vei termina prin faliment. and then it's just going to end bad. Sunt câteva lucruri importante pe care noi trebuie să le investim în relațiile noastre. There are certain things you need to invest when you are in a relationship with others. Primul lucru pe care trebuie să avem grijă și ca să-l investim într-o relație este timpul. First of all, You have to invest time in a relationship. Aș vrea să înțelegi că nici o relație nu se face și nu se susține instantaneu. No relationship can, can come to life if uh, just uh, just come to life uh, by uh, Trăim într-o lume yeah. a microwave-ului. Uh, we live in a microwave age. Ne pregătim mâncarea în câteva minute. You can prepare your food in a couple of minutes. Totul vrem să fie rapid. We want everything to be fast. N-avem timp să așteptăm. We don't have time to wait for anything. Necazul este că încercăm și ca relațiile noastre să le tratăm în felul acesta. But what has happened is we, we now try to uh, do the same thing in our relationships. Dar aș vrea să înțelegi în această dimineață orice relație, la orice nivel, de orice formă este ea, but are I, nevoie de timp. But I want you to understand, if you want to be in a relationship, any kind of relationship, you need time. Dacă vrei să fii în relație cu toți oamenii din Oradea. If you want to be in a relationship with everybody in Oradea, și vei înțelege că timpul este un ingredient important but, al relației. But you understand that time is so important in a relationship. Vei înțelege că nu poți să fii în relație cu toți oamenii. You get it that you, you cannot be in relationship with everybody. Vei înțelege că sunt relații apropiate și relații de la distanță. There's relationships that are very intimate and other relationships that are very uh, just broad. Vei înțelege că sunt oameni cu care ești în relație, cu care te vei întâlni zilnic. There's people you're going to meet every day. Cu alții săptămânal. Others weekly. Cu alții la sărbătorile de iarnă. Uh, with others, uh, with uh, the uh, winter holidays. Și cu alții Poate din 10 în 10 ani. And with others, maybe from 10 to 10 years. Că sunt nivele ale relației. There's different levels in relationships. Și în funcție de aceste nivele, ți se cere să investești timp. And at every single level and kind of a relationship, you need to in invest different amounts of time. Și dacă nu vei face o investiție înțeleaptă, But if you don't do a wise uh, investment, s-ar putea să falimentezi. You will go down. Dacă vei investi prea mult unde nu trebuie, if you invest too much where it's not needed, dacă vei investi prea mult în ceva ce nu este durabil, if you invest some, uh, too much time in, in a relationship that it will not be for a long time, s-ar putea să ajungi la momente grele în relația ta. You might enter, uh, you might come to some hard uh, decisions in your life. Așa că noi trebuie să ne măsurăm bine timpul. So, what is so important is how you uh, manage your time. Noi știm că Relația cu Dumnezeu este relația cea mai importantă. And this is where your relationship with God is the most important in time-wise. Am avut o consiliere cu doi tineri care vreau să se căsătorească. I had a, counseling uh, meeting with uh, two uh, two uh, young persons who were getting married. Amândoi proveneau din familii disfuncționale. Both of them were coming from dysfunctional families. Am discutat cu ei foarte deschis. I talked to them very open. Și le-am spus, voi înțelege situația în care vă aflați. And I told them, I hope you understand the situation you are now in. Voi știți care sunt tendințele naturale pentru relația voastră. You know what the natural tendencies are for your relationship. Voi știți care este moștenirea pe care o aveți. You know the inheritance you have. Și dorința voastră este să fiți fericiți. And your desire is for you to be happy. Dorința voastră este ca familia voastră să fie o familie binecuvântată. You want your family to be blessed. Vreți să vă apropiați de Dumnezeu. You want to come closer to God Veți să experimentați toate binecuvântările lui Dumnezeu. and uh, experience every blessing of God. Știți care va fi secretul reușitei voastre? And then I told him, Do you know what the secret for your success will be? Voi aveți o singură cale prin care veți putea să aveți succes în această relație. You have only one way for you to have success in your relationship. Dacă fiecare din voi veți avea o relație strânsă cu Dumnezeu. And that is if both of you will have a strong relationship with God. Pentru că în momentul în care veți avea o relație strânsă cu Dumnezeu. Because when you have a strong relationship with God, și Dumnezeu va fi implicat puternic în viața voastră. And God will be involved in every detail of your life funia împletită în trei va rezista la orice atac și la orice solicitare. Uh, the, like it says, the, the three-piece rope uh, will, will be able to uh, withhold any kind of pressure. Și relația cu Dumnezeu va susține relația voastră pe orizontală. And your relationship with God will help you in your relationship with each other in marriage. La nivele superioare. And it will take you to higher levels. De fapt, vreau să vă mărturisesc. But I want to testify too. În relația dintre mine și soția mea. In my relationship with my wife. Relația dintre noi. The relationship between us. Este cu atât mai bună cu cât sunt mai suntem mai aproape de Dumnezeu. It goes to the next level the closer we each are to God. Și când se întâmplă ceva, and when something happens, ne analizăm și vedem care este relația noastră cu Dumnezeu. We just stay and, and, and think, wait, how is our relationship with God going? Și imediat ce ne apropiem de Dumnezeu, relația dintre noi este bună. And as we draw near to God, then our relationship comes to the next level. Poate că îți vei nota gândul acesta în această dimineață. Maybe you, you're going to write down that, that, that thought this morning. Al doilea lucru pe care noi trebuie să-l investim în relațiile noastre. The second thing you need to invest in relationships sunt emoțiile noastre. Is our emotions. Sentimentele noastre. Our, uh, our emotions. Noi nu suntem roboți. We're not robots. O relație nu se poate susține A relationship cannot be withheld de tip robot. In, with a robotic mentality. Astăzi mi-am programat întâlnirea. Today I programmed a meeting. Ne întâlnim. We meet. Vom discuta următoarele lucruri. We will talk. Number one, two, three. Mi-am scris pe hârtie. I wrote everything down. Pentru că sunt emotiv, le voi citi. I'm going to read them. N-am să mă uit în ochii ei. I'm not going to look in her eyes. Voi citi hârtia. I'm going to read the, the, the, my paper. La terminare o să întreb, îți place sau nu-ți place? At the end I'm going to ask that person, do you like it? Do you don't like it? Okay. Dacă îți place, ne mai întâlnim, dacă nu, If you like revedere. it, we'll meet again. If not, that's it. Relațiile noastre implică emoțiile noastre. Uh, relationships involve emotions. Și noi trebuie să înțelegem că în funcție de nivelul relației And we have to understand that according to the level of our relationship with that person trebuie să se implice emoțiile. We have to involve our emotions. Au fost tineri care au venit la mine. There was young people who came to me. M-am uitat în ochii lor. I looked into their eyes. Și le-am zis prea repede. Too soon. Prea emoțional. Too emotional. Noi trebuie să înțelegem că există o progresie a implicării noastre emoționale. You have to understand there is a progression that needs to happen in your involvement emotion on the emotional level. În funcție de relația pe care noi o definim. According to uh, the relationship we desire, dacă este o relație de cunoaștere, if it's just a relationship of getting to know each other, dai mâna, you just shake the hand, zâmbești, you smile. Întreb cum te simți. You ask how you. Îți place. Okay, you like. Orașul. You like the city. Și cam atât. And that's it. Dacă vrei o relație de prietenie, if you want a friendship uh, relationship, trebuie să pui de la început întrebarea ce fel de prietenie. Uh, you have to ask yourself what kind of friendship do you want? O prietenie ca să poți face o lucrare oarecare Is it a friendship so you can uh, be maybe in the same ministry or the same uh, business together? O prietenie ca să-ți omori timpul liber cu cineva? Uh, a friendship just to kill time with? Sau o prietenie care va duce la căsătorie? Or a friendship that will lead to marriage? Deci toate aceste lucruri trebuie să ne le punem. We have to, you have to ask yourself before you enter a relationship all these questions. Ca să înțelegem cât de mult trebuie să ne investim emoțional. And then you'll know how much you need to involve yourself emotionally. Pentru că în momentul în care știi cum să te investești emoțional într-o relație, because when you realize how to involve yourself emotionally in a relationship, ai o protecție. You have a protection. Dacă te implici prea mult emoțional If you involve yourself too too much emotionally și relația este temporară, and that relationship is just temporarily, vei fi dezamăgit. You're just going to be disappointed. Poate vei avea o traumă. Maybe you're going to have a trauma. Poate va trebui să mergi la consiliere. Maybe you're going to have to go to a counselor. Pentru că nu mai poți dormi. You can't sleep. Pentru că ai anumite probleme. Because you have certain problems that come up. Pentru că te-ai implicat prea mult emoțional. Because you involved yourself too și much nu trebuia să te implici la nivelul la care ești. And you should not have gotten yourself emotionally attached in, at that level. Trebuie să știi față de de cine trebuie să te deschizi you și cât să te deschizi. Realize and learn to whom you need to open up and to whom you need to just shut Cum yourself down. Cum să împărtășești emoțiile? How to share your emotions with whom? Cum să exprimi emoțiile? How to express your emotions? Pentru că dacă nu ai o ordine și o strategie în această if you don't direcție, have order in your emotional life, s-ar putea să fii dezamăgit. You might become discouraged. S-ar putea să fii folosit. And you might become used by others. Și s-ar putea să pierzi încrederea în oameni. And you might start to uh, start uh, to uh, lose your faith in people. Să-ți placă să fii mai mult singur. And you start to uh, uh, just uh, want to be more alone. Și când vei fi întrebat ce se întâmplă cu tine? And people are going to ask you, uh, and, when people are going to ask you, what is happening with you? Singurul răspuns pe care îl, ai, îl vei avea va fi, sunt dezamăgit de oameni. Your only response will be, I'm just disappointed with people. Ai făcut greșeli. But maybe it's because you have made some mistakes. Ai investit unde nu trebuia you invested where you should not have invested. Ai investit prea mult. You invested too much. Și ai pierdut. And you lost. Al treilea lucru care trebuie să-l investim în relațiile noastre The third thing you need to invest in any relationship sunt banii, is money, veniturile, our income, partea materială. Material part. Aici avem probleme destul de mari la ora actuală. This is where a lot of problems come up. Pentru că s-ar putea întâmpla ca unele relații să se stabilească numai pe partea materială. Because some relationships are just based on the material part. Și vedem asemenea relații. And we see certain relationships like that. Când oamenii cu bani sunt căutați. When people who have money are just everybody's calling them. Și ei cred că sunt iubiți. And they think they're loved. Și ei cred că sunt uh, feți frumoși. They, they think they're uh, uh, I don't know. Uh, Dar relația people. aceasta este stabilită doar pe dorința de a avea, de a fi bazată pe partea materială. But that relationship might just be based on material uh, income that that person might have. Într-o relație normală este nevoie și de această parte materială. But in any relationship, in any normal relationship, you need uh, money and material things are important. Pentru că dacă vei spune cuiva vrem să fim într-o relație. Because if you tell somebody uh, we, I want to be friends with you or something like that in a relationship. Dar vreau să mă duc să mănânc la tine acasă. But I want to come and eat at your, your house. Vreau să dorm la tine acasă. I want to sleep in your house. Vreau ca tu să-mi cumperi haine. I want you to buy my clothes. Vreau ca uh, tu să-mi cumperi și o mașină, că And am also, nevoie de mașină. I need a car. If you can buy a car, that would be nice. Și aș vrea să-mi faci uh, și un apartament. And also, you know, I would be so good da, if dacă you... Dacă nu apartament, o casă. If you buy... You, Can you buy me a house or, or an apartment or something also? Și ca răsplată pentru aceasta am să fiu în relație cu tine. And because you do all these things, I'm going to be in relationship Și with relația you. noastră va dura până când îmi vei cumpăra mașina. And my, our relationship is going to last until you buy that car. Pentru că atunci când voi avea mașina, Because when I'll have the car, o să văd pe altul mai I'll, sus decât tine. I'll find somebody else who's uh, a little more richy than you. Care îmi va cumpăra un avion. <laughs> Who can maybe buy me a plane. <laughs> Acestea sunt realități care se întâmplă între noi. These are realities that happen amongst us. People like that is, exist. Trebuie să fim cu capul pe umeri. You need to be with your head on your shoulders. Noi trebuie să înțelegem că dacă vrem relație, you have to understand you want a relationship. Dacă avem nevoie de o relație, if you need a relationship. Și fiecare din noi are nevoie pentru că Dumnezeu ne-a creat niște ființe relaționale. And every one of us needs a relationship because God created us a relational people. Domnul s-a uitat la Adam în grădină și l-a văzut bosunflat. God looked at Adam in the garden and he saw him a little bit uh, just sad. A zis, Avram, Adame, nu-ți place grădina în care te-am pus? You don't like the garden I created for you. Animalele care sunt în jurul tău pe care tu le-ai numit. Beautiful animals around you, you named este them. Este ceva extraordinar. Isn't this beautiful? Îmi place. <laughs> And Adam was like, no. Dar ce cu tine? What's wrong with you, Adam? Și Dumnezeu a văzut că omului nu este bine să fie singur. And that's when God said, uh, it's not good for man to be alone. Că ne-a creat niște ființe Because God created us uh, relaționale. uh, relational beings. și așa cum a adus animalele prin fața lui Adam, And just like God brought the animals in front of the, uh, Adam, Și Adam a zis, ăsta e lup, Adam said, This is a wolf. Esta e vulpe. This is a fox. Asta e pasăre. This is a bird. Dar le-a numit așa fără extaz. But maybe he named them without too much passion. Într-o zi Dumnezeu i-a adus înainte o ființă pe care n-a mai văzut-o în grădină. But one day God brought before him a, a being that he didn't see yet, uh, until then in the garden. Adam s-a sculat Adam woke up. S-a șters la ochi. Just brought, uh, got, uh, got ready with his eyes. Și plin de exaltare. And full of excitement. Văd bine. Wiping his eyes. Am I seeing? Iată în sfârșit cea care este os din oasele mele Finally, și carne somebody that is a, uh, a uh, blood of my blood and uh, yeah, skin of my skin. Ea se va numi femeie. She will be named woman exaltare. With excitement. Așa cum se întâmplă cu unii tineri. Just like it happens with young people. Stau în aceeași biserică de ani de zile. They live in the same church for years. Se întâlnesc, merg They la meet every single day. They go to Bible study and everything. Și văd numai cărțile And they just see the papers and the books and the Bible, the meetings, Și la un moment dat, But then suddenly, îi se deschide ochii. their eyes open up Se scoală din somn. and they wake up from their sleep. Mă, dar unde a fost fata asta până How come I, I didn't see this girl until now? Sau fetele, unde a fost băiatul Or girls, man, where was this guy until now? Aș vrea să închei mesajul din această dimineață. I want to end today's sermon Vorbim despre relația de familie. talking to you about the relationship in a family. Dacă sunt relații importante în viața noastră, If some important relationships in our lives, relația de familie The relationship, doua după relația cu Dumnezeu. the relationship with our family is the second most important one after our relationship with God. De aceea Apostolul Pavel, după ce ne prezintă cum ar trebui să fim noi ca copii ai lui Dumnezeu și aleși ai lui Dumnezeu. That's why Apostle Paul, as, as he's talking to us, how we need to be as his, his uh, uh, children, as his uh, disciples, el vorbește apoi despre relația de familie. He then talks about uh, the relationship in a family. Și el vrea ca toate lucrurile pe care le-a menționat înainte să se aplice în relația de familie. And everything he mentioned in our relationship with God, he said we need to apply it in our relationship in our family. Fii un detectiv al păcii în relația din familie. Be a, a peace detective in your relationship with your Fii family bun și fă binele în relația din familia ta. Be good and do good in the relationship with your family. Și învață să fii bun pentru că asta nu vine de la sine. N-ai învățat de la părinții tăi. to be good because maybe you didn't you were not taught by by your parents. Dar în relația de familie există câteva lucruri foarte stranii. But in a, in a family relationships, there are some strange things that happen. În această relație nu-ți alegi tu partenerii de re- relație. In this type of relationship, you don't choose who's your brother, sister, or mother, father. Dumnezeu ți-i dă. God gives them to you. Nu poți să-ți alegi părinții. You can't choose your parents. În întrebările de consiliere apare această întrebare. Ai vrea să-ți alegi părinții. Uh, and uh, in the questions I ask people at council, I ask them, uh, do you want to choose your parents? Și unii ar vrea să-și aleagă părinții. And some would actually like to choose some other parents. Alții spun, e ok. Others say, ah, it's okay. Ceea ce putem face în relația de familie What we need to do in our relationship in our family relationship este să acceptăm ceea ce ne-a dat Dumnezeu. You need to accept what God has given you. Dumnezeu a hotărât părinții pe care tu îi ai. God has chosen the parents you have. Dumnezeu a hotărât frații care vor fi cu tine sau surorile în familie. Brothers or sisters that are going to be in your family. Dumnezeu a hotărât rudeniile pe care le ai. God chose the relatives you have. Și de multe ori le spun tinerilor. And many times I tell the young people. Voi trebuie să fiți înțelepți. You have to be wise. Nu trebuie să vă jigniți unul pe celălalt spunându-vă ăștia părinții tăi, ăștia frații tăi. You need to be careful how you use words in saying uh, this is this is your because of your mother, this is this is your father și voi trebuie să vă acceptați părinții, But you have, to, you have to accept your, your parents, your brothers, relatives. Voi sunteți cei care determinați timpul pe care îl petreceți cu ei, You determine how much time you spend with your family, cât de mult vă implicați emoțional, how emotional you are with your family, care este contribuția voastră materială? And what you do uh, materially to bless. Aici puteți să luați decizii. You can make decisions there. Dar în ceea ce privește respectul, în ceea ce privește atitudinea față de aceste persoane în relația de familie. But uh, with about talking about your attitude with your parents and your family, nu aveți altceva decât să-i acceptați. What you need to do is accept them if they cannot change. Al doilea lucru care este foarte important în această relație Another thing that is very important in our relationship with our family este că în timpul în care trăim astăzi in the, the age we're living today această relație este cea mai vânată de cel rău. This relationship or family relationship is the most uh, targeted uh, relationship of all by the enemy, Satan. Satan urmărește relația dintre soț și soție. Satan is going after uh, couple, uh, I mean marriage relationships. Relația dintre părinți și copii. Parent-kid relationships. Relația dintre copii în aceeași familie. uh, relationships between brothers sisters. Și el aplică orice metodă pe care o poate aplica pentru a strica aceste relații. And Satan will use any method possible to destroy those relationships. Ori de câte ori nu acționăm după legile lui Dumnezeu în relațiile And whenever we don't use God's laws in, in, and apply them in our relationship with our family members, deschidem ușa celui rău și îi permitem să intre în casa noastră. We open the door of, of uh, Satan, to Satan so he can come in our relationship in our family. Ieșim de pe teritoriul lui Dumnezeu unde avem protecție și favoare. You come from God's protection and territory. Și intrăm pe teritoriul diavolului care începe să facă ce vrea cu noi. And you end up in Satan's territory and where he can do whatever he wants with you. și care se sfârșește prin a strica relațiile noastre. And that can end into breaking relationships. Și prin a lovi în partenerii noștri, în cei cu care suntem Or hurting your family members. În Nemia, în capitolul 4, versetul 14. Nemia 4, uh, 14. Era o situație în Israel. There was a situation happening in Israel. Când zidurile cetății erau dărâmate. Where the walls of the of the Jerusalem were they were just uh, uh, destroyed. Și Domnul îl trimite pe Nemia să rezidească. And God sends Nehemiah to rebuild that city. Îndemnul cu care Nemia s-a adresat oamenilor care au fost de acord să rezidească. And his advice to the people who uh, were agreed to help him uh, build the city au fost următoarele cuvinte. Were the next words. Luptați pentru frații voștri. Fight for your brothers. Pentru fiii voștri. For your sons. Pentru fetele voastre. For your daughters. Pentru nevestele voastre. For your wives. Și pentru casele voastre. And for your house. Și dacă citim în Nemia, vom vedea că oamenii au primit îndemnul acesta. And when we read in Nehemiah, we see that those people accepted that, that, that advice. Și cu o mână lucrau. And with one hand they were working. Și cu cealaltă mână țineau arma. And with the other hand they were holding the arm. The, the Pentru că era acel weapons. moment critic. Because it was a critical moment. Suntem chemați de Dumnezeu în această vreme. We are called by God in such a time as this. Așa cum Israel a fost chemat pe vremea lui Nemia. Just like Israel was called on, in Nehemiah's days. Să luptăm pentru frații noștri. We need to fight for our brothers. Pentru copiii noștri. For our sons. Pentru nevestele for noastre. Our wives pentru casele noastre. For our houses. Pentru că diavolul urmărește casele noastre și familiile noastre. the devil has targeted our houses and our families. Și mai special relațiile din casele noastre. And especially the, the relationship that are in, in family. Ca ele să fie deteriorate. He wants to destroy them. Să nu mai fie la nivelul la care ar trebui to să fie. To a level that they should be at. Să ne separăm unii de alții. So that people separate from each other. That's his desire. Satan's să ne desire. certăm unii cu alții. He wants us to quarrel quarrel with each other. Să nu ne înțelegem unii to not agree with each other. Apostolul Pavel spune, That's why Apostle Paul dacă says, ai motive să te plângi de cineva din familia if there's ta, anybody, uh, if there's any reason for you to, uh, uh, to, to not be satisfied with Dumnezeu members in your family, nu are o altă soluție decât iertarea. There's no other solution for you but forgiveness. Forgive them. Iertați-vă unii pe alții așa cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă one another just like God forgave you. Îngăduiți-vă unii pe alții. And give some space to each other. Dacă vezi că unul e mai rapid, fii tu mai încet. If you see somebody's a little bit too fast, you can be the slow person. Acomodați-vă unii cu alții. You need to complete each other. Evită cearta. Uh, avoid any kind of quarrel. Evită înțelegerea. Avoid any kind of misunderstandings. Pentru că prin ceartă și neînțelegere intri pe teritoriul celui rău. Because through quarrels and misunderstandings you enter on Satan's territory. Deci deschizi ușa vrăjmașului să intre în casa ta. You let the door open for Satan to come in into your house. Și când i-ai dat dreptul să intre. And when you give him that right, El n-aduce binecuvântare. He will not bring any blessing. Și de multe ori te vei scărpânea sau vei dormi, nu vei dormi noaptea pentru că ai permis ca printr-o ceartă, printr-o stare de nervozitate să intre în casa ta. And you might end up not sleeping nights because you allowed through a little quarrel or misunderstanding Satan to enter into your family. Un decan de facultate într-o zi, a dean of a, of a college one day, și a strâns colectivul cu care lucra la facultate. Gathered all the students. A avut o soție care uh, era bolnavă. He had a wife that was sick. Uh, boala s-a agravat atât de tare încât uh, S nu mai cunoștea pe nimeni. The sickness was so bad that she didn't even uh, uh, uh she didn't even recognize anybody. Eh, a încercat să folosească alte persoane să o ajute. Uh, he, he did everything he could to help uh, use other persons to help her. Și într-o zi a ajuns la o decizie. But one day he ended up with one this, uh, uh, he made up his mind. Și a adus aminte că în urmă cu 40 de ani a he, încheiat un legământ cu această femeie. He remembered that 40 years ago he he uh, made a covenant with this woman. A chemat profesorii cu care lucra. He called all the, uh, uh, all the staff and all, all the other uh, professors. Și a anunțat că își dă demisia. And he said, uh, I have to, I have to, uh, uh, I have to quit my job. Pentru că vrea să-și îngrijească soția. Because I want to take care of my wife. Unul dintre profesori and one of the professors a zis, said, nu te înțeleg. No, I don't understand you. Până când te-a cunoscut, Until, ai, folosa, ai folosit ajutoare. Until uh, she recognized you. Uh, ah, okay. Uh, until she recognized you, you used other people to help help her recover. Acum când nu mai știe cine ești, tu vrei să te dedici 100% pentru a o îngriji? And now when she can't even recognize you, you want to just give yourself wholly unto uh, uh, fully unto helping her? El a răspuns. And she, he replied. Foarte înțelept. Very wise. A zis, ea nu mă cunoaște. She doesn't know me, dar eu o cunosc pe but ea. I know her. Am făcut legământ cu ea. I made that covenant with her. Și vreau să-mi păstrez acest legământ. I want to keep that covenant with până her. la moarte. Till death do us part. Familiile au nevoie de oameni de cuvânt și de legământ. Our families need people that are uh, people of their word relațiile noastre Our au nevoie de prieteni adevărați. True friends. Care nu te lasă când ți-e lumea mai dragă. That don't leave you when, when, when the world is going down. Dacă tu vei încheia relații sub privirea Domnului. And if you will uh, uh, decide to enter relationships under God's uh, eye. Sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Under God's blessings. sfârșitul acestor relații vor fi binecuvântate. The end of all of these relationships that start with God are going to be blessed. ceea ce faci sub mâna lui Dumnezeu. Because what you do under uh, in God, mâna lui Dumnezeu binecuvântează. God will bless whatever you acknowledge him in. Mâna lui Dumnezeu intervine. The hand of God will intervene. Și Dumnezeu lucrează în viața ta. And God will work in those kind of relationships. Pentru ca relațiile tale să fie binecuvântate. So that your relationships will be blessed. Pentru ca tu să fii un om binecuvântat. And you will be blessed in those kind of relationships Pentru ca tu să te bucuri de viața aceasta. And you will be able to uh, enjoy life. Și nu numai tu singur. And not enjoy it alone, ci oamenii care sunt în jurul but enjoy, enjoy it with quality people around you. Ei pentru ei tu vei fi o binecuvântare. You will be a blessing to them. Dacă vei fi un detectiv al păcii. If you will be a detective of peace. Dacă tu vei fi un om bun și vei face binele. That you will be if you will be a good person and you will seek to do good. Dacă tu vei fi încărcat cu roadele Duhului Sfânt. If you will be filled with the fruits of the Spirit. Dacă binecuvântarea lui Dumnezeu va curge peste tine. And then God's blessings will fall upon you. Dar pentru aceasta tu trebuie să ai o relație cu Dumnezeu. And it all will happen as you have a strong relationship with God. În mod natural, noi nu vom ajunge la punctul acesta. Naturally, we cannot become the kind of people the Bible tells us to, to become. The world around us is not encouraging us to do the things the Bible is telling us. Bă, prost, <laughs> you, you're, you're not too smart. You're only living with one wife? can Can't you see what others are doing? Tu parcă trăiești în spațiu, parcă nu trăiești în lumea aceasta. You don't live on this earth. What, what is happening with you? Noi trăim într-adevăr în spațiul lui Dumnezeu. What, what is true is that we don't live in this world. We live in God's world. lui Dumnezeu. And we want His blessing, Vrem not ca their Dumnezeu blessing. să lucreze în familiile Do you want God to work in your family? Vrem ca investițiile noastre să nu fie în vânt. We want our investment in relationship to not be just in vain. Vrem ca tot ceea ce facem binecuvântat binecuvântarea lui Dumnezeu să se vadă de la distanță. And we want to be blessed by God. Încredete în Dumnezeu. That's why you need to trust him. Și dacă nu ești un copil al lui Dumnezeu încă, And if you are not yet a child of God this morning, în această dimineață this poți morning, să stai înaintea lui Dumnezeu you can stand before God, și îi poți spune lui Dumnezeu, Doamne, you can tell God, Lord, am nevoie de tine. I need you. Fără tine nu pot. I cannot do this without you. Vreau să am o relație corectă. I want to have a true relationship. Vreau să am o relație binecuvântată. I want to have blessed relationships. Vreau să am relații care durează. Relationships that will last. Vreau să am relații care mă înalță, nu care mă rănesc. Relationships that will pick me up, not bring me down. Vreau, Doamne, să am relații care va fi o încurajare pentru cei din jurul meu. Relationships are going to be a blessing to uh, the ones around me. Copiii mei când vor vedea relația dintre mine și soția mea, Now, da. să dorească să se căsătorească. My children, as they see my relationship with my wife, that they would desire să dorească to get married. să transfere atmosfera respectivă în familie. to desire lor. to uh, uh, have their own uh, families. Tu poți să vii înaintea lui Dumnezeu în această dimineață și să-i spui Domnului. This morning you can come before God Doamne, vreau să mă predau ție. and tell him, Lord, I surrender to you. Doamne, lucrează în viața mea. Work in my life. Vreau o relație cu tine. I first want a relationship with you. Vreau, Doamne, să fiu constant în deciziile pe care le iau. And I want to be perseverant in the decisions I make. Vreau să fac legământul cu tine, Doamne. I want to make a covenant with you, Lord. Indiferent care vor fi situații. Whatever I'm, I will go through in the future. Vreau să am zilnic un timp de părtășie cu tine. I want daily to have a time where I pray Vreau and I talk to you. Vreau să încep ziua cu tine. I want to start my days with you. Vreau să mă sfătuiesc cu tine. I want to counsel Doamne, vreau cea mai apropiată relație cu tine tine. I want the, my most intimate relationship to be with you. Și apoi vin înaintea Domnului și cerei Domnului, Doamne, pune oameni în viața mea. And then come and ask the Lord, Lord, put people around me. În relațiile mele. In my relationships. Care vor fi o binecuvântare People are going to be a blessing to me. Bring me up. care eu voi fi o binecuvântare. And people that I'm going to be a blessing to. În această dimineață, dacă This morning, relația din familia ta nu este așa cum tu ai dori. If the relationship in your family is not as you'd like it to be. Nu încerca să schimbi pe don't, cei din familia ta. Don't, don't try to change the people in your family. Dumnezeu schimbă oameni. God changes people. Noi ne putem schimba. We can, you can change. Cu critica nu voi face mare lucru. Criticizing them, you're not going to help them. Nu-i compara cu alții. Don't compare people with others. Dumnezeu ne-a făcut unici. Everybody's unique. Vino înaintea lui Dumnezeu. That's why I encourage you to come before God. Și spune, Doamne, vino în familia mea. Lord, come into my family. Am deschis ușa celui I'm rău. opening your door. Doamne, în loc să, să, să se facă pace, Doamne, se face tulburare. Look, I see that in my family uh, things are getting worse. M-am săturat de aceasta. And I'm, I'm sick and tired of it. Doamne, vino în familia mea. Lord, come in my family. Vreau călăuzirea ta. I want you to guide me. Vreau lumina ta să strălucească Lord, în I want your light to shine in my family. Și Dumnezeu este gata. And God is ready. Iată, eu stau la ușă și bat. Look, I, uh, I'm, I'm at the door and knocking. El nu este la mii de ani lumină distanță de tine. He's not a million uh, miles away. Unii cred că este la al treilea cer, la mii de ani distanță. Some people think that God is living in the third heaven up there. Nici pe departe, El no, este aproape de tine. He's close to us. El vrea să vadă intenția ta. But he wants to see What are your intentions? El vrea să audă cererea din gura ta. He wants you to ask him. Și în urmă, următoarea rugăciune pe care tu o poți face înaintea lui Dumnezeu. And the next prayer you, you, will, you will pray. Tu poți să intri în audiența lui Dumnezeu. You can enter in an audience with the king. Tu poți să-ți exprimi deschis dorințele tale. And express openly your desires. Și am toată convingerea că Dumnezeu va nota această cerere. And God will write down your request. Și va răspunde la cererea And he will respond to you. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze relațiile voastre. I want God to bless your relationships. Fie ca Dumnezeu să vă conducă în relații care vor fi o binecuvântare I want God to, to lead you into relationships that are going to be a blessing to you. fie ca relațiile voastre să fie la un nivel superior. And also that all your relationship would go to another level pentru ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi. I want you to be blessed in every way. Haideți să ne ridicăm în picioare. I want us to all stand. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu. And I want you to come cu toată inima. With your heart. Și să-i spunem lui Dumnezeu, am nevoie de tine, Doamne. Tell the Lord, Lord, I need you. Iartă-mă pentru păcatele pe care le-am făcut. Forgive me for my sins. Doamne, mi-a vorbit gura că nu trebuia să vorbească. My mouth spoke when I should not have Am spoken. scos din gură cuvinte pe care nu trebuia să I le said words I should not have said. Doamne, dăm putere să mă controlez. Lord, give me the power to control myself. Ajută-mă, Doamne, să fiu un detectiv al păcii. That I will be a detective of peace. Ajută-mă să fiu un om bun, Doamne. A good man, Ajută-mă să fac binele în orice situație. So that da, I will do good in every situation. Doamne, vreau să fiu copilul tău. Lord, I want to be your child. Și tu să fii Domnul și Mântuitorul and meu. I want you to be my king and my, my Lord. Spune-i Domnului lucrul acesta. I want you to tell him in the next prayer. Invită-l pe Dumnezeu în familia ta. Invite God in your family. Apropie-te de Dumnezeu. Come close to God și vei vedea lucrarea pe care Dumnezeu o face. You're going to see the great work he's going to do in your family. Haideți să intrăm în această cerere înaintea Domnului. Come with your request before God right now.